in the glove, to fear in the glove, to fear in the glove, to fear. at the station. I looked at the bar, waiting for somebody just to say, all aboard. Down at the station, I looked at the bar. I didn't know my baby left from here, but I was told. what I was told. What I was told. No coming place, no coming place, no coming cause, no coming cause. Too many things to fit in the blood. No coming place, no coming place, no coming cause. No in the blood. die kast helemaal blauw. Steek to get fly. Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı tekrar merhaba diyelim. Haftanın albümü bölümündeyiz. Bu akşam biraz formatımız farklı olacak. Bir söyleşi olacak haftanın albümü bölümünün içerisinde. Evet bu hafta İstanbul'a gelecek Berlinli bir müzik grubunun müziklerini hafta boyu dinleyeceğiz. Ve bu akşam da bu grubu kuranlardan Ronald Lipok'la yaptığımız mülakatı birazdan açık dergide duyacaksınız. Grup Tarwater 20 sene önce kuruldular. 1995 e, yılında yaptıkları müzik farklı şekillerde adlandırıldı. Krautrock sonrası e, adına kabaca biz koyabiliriz. Almanya'da Krautrock sonrasının e, çok da aslında tanıma gelmeyen ekiplerinden bir, ta bir tanesi minimalizmle özdeşleştirilmiş olsalar da kendileri pek kabul etmiyorlar. Kurduklarından bu yana pek çok şair, müzisyen ve tiyatrocuyla çalışmaları vardı. Tarbutur'un geçen sene Adrift isimli bir albüm yayınlamıştı ama buna e, paralel olarak da Mesela şeyde Berlin'de Vox Volksbühne'de William Barrows'un Yüzyılı başlıklı bir kısa filme müzik yapmışlardı ve son olarak da e, Iggy Pop'la beraber ünlü Amerikan şairi Walt Whitman'ın şiirlerini yorumlamıştı. Ekip Taksim'de yeni açılan bir konser mekanının konu olacak. Tarwater bu konser mekanı Kub e, Asmalı Mescid'de tam olarak söylemek gerekirse yeri bu konser öncesi. Şimdi az evvel dinlediğimiz The Glove isimli kayıttan sonra Tidewater'dan Ronald Lipok'la yaptığımız söyleşiye kulak verelim. Uh, hi Mr. Lipok. Merhaba Mr. Lipok. Yeah, Aa, merhabalar. İstanbul'dan birisi arıyor uh, galiba. Evet kesinlikle Açık Radyo'da. Nasılsınız? Uh, ben iyiyim. Gayet iyiyim. Teşekkürler sorduğunuz için siz. İyiyiz diyelim. Şimdi söyleşiye başlamak için uygun uh, musunuz acaba? Tabii, tabii nasıl isterseniz. Tamam, güzel. Tarbo turun müzikte 20. yılı bir bununla başlayalım istiyoruz. Öncelikle tebrikler. Zor olmalı. Uh, evet, <laughs> müzik sahnesinde 20 yıl <laughs> eğlenceliydi ve ciddi bir yolculuktu. İlk soru bu uh, serüvenle ilgili. Uh, sizin yorumunuzu soracağız bu serüvenle ilgili. Teknik olarak grup manasını ve duygusal olarak sizin için ne demek Bay Lipok? You know, uh... Evet, 20 yıl bir işte çalışmak çok ciddi bir şey biliyorsunuz. Uh, çok da zaman geçti o yüzden genel bir değerlendirme çok zor ama kısaca şunu diyeyim. Biz başladığımızda uh, kaset bantlarından sample'lar alıyorduk ve uh, müziğimizi öyle yapıyorduk. Bu büyük bir teknik değişiklik hmm. demek ama bizim kafamızda müzik değişmedi. Çok büyük bir değişiklik olmadı hala yaptığımız şeyden uh, keyif alıyoruz ve hala uyum içinde çalışabiliyoruz grupta. Her zaman olduğu gibi. Hala şairlerleyiz, sinemacılarlayız, tiyatrocularlayız en başından beri olduğu gibi. Um, ya. Filmmakers and so on. Exactly. And we still do the same. Yeah. Well, Evet, bir de deneyleriniz sürüyor ve e, Tarwater'ın her kayıtta bir sürpriz var, Sürprize karşılaşıyoruz. Bu da değişmeyenlerden. Evet umarım uh, uh, daha da çok sürprizle uh, karşınıza çıkarız. Her kayıt bizim için yeni bir mücadele, yeni bir sorgulama demek. Halen yeni şeyler bulmayı ve düşünmeyi seviyoruz. Yeni enstrümanlar arıyoruz hala. Birçok uh, insanla çalıştık tabii. Bu çok etkiledi. Yani tiyatrocular, filmciler. En son mesela Iggy Pop'la uh, birlikte Walt Whitman şiirleri okuduk. Daha doğrusu o uh, okudu ve biz müzik yaptık. Oldukça ilginç bir çalışma oldu. Kesinlikle öyledir. Evet. Peki bugünlerde ne yapıyorsunuz? Son albümünüz Atrip'ten e, Adrift 2014 yılında çıkmıştı. Meşgulsünüzdür diye tahmin oh, ediyorum. E, öyle. Yani uh, pop işi oldu işte söylediğim gibi. 2014 uh, yılındaydı. Şu anda epey uh, meşgulüz çünkü özel bir sahne işimiz var. Birinci Dünya Savaşı hakkında bir oyun için müzik hazırlıyoruz, onunla uğraşıyoruz. Yeah. Güzel. Uh, Peki İstanbul'daki şov nasıl olacak? Evet, e, İstanbul'daki şov. Adrift'ten yeni şeyler çalacağız ama eski hit da um, olacak. Uh, uh, Epey oldu aslında İstanbul'a uğramayalı. Sanırım 2011 civarıydı. Şimdi Coop'ta olacağız ve umarız daha da iyi olacak. Eğlenceli olacaktır. İyi olacaktır eminim iyi olacak. Sıradaki soru e, usta diyelim. E, Dieter Moebius hakkında olacak. Almanyalı avantgard elektronik müzisyen, müzisyeni. Birkaç ay önce hayatını kaybetti. Onun Tarwater üzerindeki etkisi neydi? Uh, evet, şöyle um, söyleyeyim. Bu 60'lar ve 70'lerdeki nesil deney için büyük alan açtı önümüze. Uh, pop formatını çok açtılar ve yaptıkları işte özgürce davrandılar. Yani o dönemin müzisyenlerinin etkileri müzikal olmaktan çok tavırla ilgiliydi. Olduğun alanın açık kalması, uh, sınırları tanımamak ve deney yapmaya devam etmek. Uh, bu epey önemliydi sonraki nesiller için. Uh, ve Moebius da gitti işte şimdi. Bunlar aslında müziği yeniden tanımlayan insanlar. O dönemde yapılmış, andığımız o müziği herhangi bir müzik türü içinde anlamlandıramıyorsunuz. Bence bu Tarwater için de e, geçerli uh, genre names, you know, and I, yeah, yeah, I cannot do. Ha, kesinlikle. Tarwater için bu hep söylendi. Uh, Yaptığını etiketlemek ya da yap, yapılanı bir janra uh, yaklaştırmak zor. Evet. Uh, İnsanlar yapıyor ama bunu. Bizi bir tür altına koymaya çalışıyorlar, etiketlemeye çalışıyorlar ama ben bunun onun tarafına bakıyorum. Bu tavır karşısında diyorum ki sen sınırsızsın unutma. E, ne yapıyorsan yap, ismi gazeteciler koysun. Bu arada plak uh, şirketinizin web sitesinde sizin yaptığınız şeye uyur gezer müziği diyorlar. Bu ne anlama gelir? Valla en ufak bir fikrim yok. Özür dilerim bir şey söyleyemeyeceğim. Ama şöyle diyelim, uh, uh, bence Tarvut'u çok atmosferik bir şey. Ve bu atmosferde karanlık bir şey de var. Ya böyle düşünürseniz söyledikleri makul olabilir. Uyur gezer müziği yapıyor olabiliriz. About Yeah, it is fair you say. Okay. Thank you so much. Peki, çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Thank you. Ben teşekkür ederim. Coop'ta görüşmek üzere. marker on the staircase, marker on the wall, and chalk spray all over the floor. Thank you. a steamy crowd. Trouble broke out on Bob by signal. We lock on the shout. What a lazy giant! Such a coconut signal. Give me your hand and ride down for a time when the wind dies. Down for a time when the Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. E, ee, Tarwater'la yaptığımız söyleşiyle beraber bu e, akşamlıkki derginin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi son bir parça, çok kısa bir parça. Az evvel Tarwater'dan Bay Lipok, Iggy Pop'la Walt Whitman şiirleri okudukları bir projelerinden bahsetmişti. Bu çok etrafta bulunan bir e, iş değil e, aslına bakarsınız ama Alman Ulusal e, Radyosu'ndan izinle bu akşam ufak bir sinyal yayınlayacağız. Iggy Pop, Walt Whitman şiiri okuyacak ve Tarwater'da müzikle ona eşlik ediyor. Evet, dergi bu akşamlık böyle. Wie Adam früh am Morgen trete ich heraus aus dem Haus. vom Schlaf erfrischt, sieh mich an. Gehe ich vorüber, höre meine Stimme, komm näher. Berühre mich, berühre meinen Körper mit deiner Hand, wenn ich vorübergehe. Fürchte dich nicht vor meinem Körper early in the morning, walking forth from the bower, refreshed with sleep. Behold me where I pass, hear my voice, approach, touch me, touch the palm of your hand to my body as I pass. Be not afraid of my body.